بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير Empiezo con el nombre de Allah el clemente, el misericordioso. Ciertamente, Allah ha oído las palabras de la mujer que te discutía, oh Muhammad, acerca de su esposo, y se quejaba a Allah sobre su situación. Allah ha escuchado su conversación. En verdad, Allah oye y ve todas las cosas. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور Quienes de ustedes repudian a sus esposas diciéndoles que son como las espaldas de sus madres deben saber que sus esposas no son sus madres sus madres son solo quienes los dieron a luz lo que dicen es detestable y falso mas Allah es benévolo e indulgente con quien se arrepiente y expía sus pecados والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير quienes repudian a sus esposas diciéndoles que son como las espaldas de sus madres y después se retracten de sus palabras deberán liberar a un esclavo como expiación antes de volver a cohabitar con sus mujeres así se los exhorta y Allah está bien informado de lo que hacen فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم Quien no disponga de ningún esclavo deberá ayunar dos meses consecutivos antes de cohabitar con su esposa. Y quien no pueda deberá alimentar a sesenta pobres. Esto que hemos legislado es para que lo cumplan si de verdad creen en Allah y en su mensajero estos son los preceptos que Allah establece y quienes rechacen la verdad recibirán un castigo doloroso يخادعون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين Quienes se opongan a Allah y a su mensajero serán humillados como lo fueron sus predecesores que actuaron de la misma manera y ciertamente hemos revelado pruebas claras sobre la verdad y sobre la veracidad del profeta y quienes rechacen la verdad recibirán un castigo denigrante يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء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 No hay confidencia entre tres personas sin que él sea el cuarto, ni entre cinco personas sin que él sea el sexto. Tanto si son menos como si son más. Allah siempre está con ellos con su conocimiento. Después, el día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron en la vida terrenal. En verdad, Allah es omnisciente. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير No has visto, oh Muhammad, a quienes se les prohibió mantener conversaciones secretas entre ellos. ¿Cómo regresan a lo que se les había prohibido y se confabulaban para pecar, desafiar al profeta y desobedecerlo? Si se presentan ante ti, te saludan de manera distinta a como te saluda Allah y dicen para sus adentros: ¿Por qué no nos castiga Allah por lo que decimos? el infierno donde entrarán y arderán les bastará como castigo y qué pésimo destino يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون Oh creyentes cuando mantengan conversaciones secretas entre ustedes que no sean para pecar desafiar al profeta y desobedecerlo sino que se basen en la piedad y el temor de Allah y teman a Allah ante quien serán reunidos para ser juzgados el día de la resurrección. إن انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Las conversaciones secretas no son sino medios que utiliza el demonio para afligir a los creyentes. Mas el demonio no puede perjudicarlos en nada sin el consentimiento de Allah. Y en Allah depositan su confianza los creyentes. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات Oh creyentes, si se les dice que hagan sitio a otros compañeros cuando estén reunidos con el profeta, háganlo. Alá hará sitio para ustedes en el paraíso. Y si se les dice que se levanten para realizar cualquier buena acción, háganlo. Alá elevará el rango de quienes crean con sinceridad de entre ustedes y de quienes hayan sido dotados con conocimiento y entendimiento de la religión. Y Alá está bien informado de lo que hacen. ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم Oh creyentes si quieren realizar una consulta privada al mensajero de Allah entreguen caridad a los necesitados antes de su consulta esto es mejor para ustedes y más puro pues ésta los purifica de sus pecados. Pero si no hayan que dar, pueden hacer la consulta sin dar nada previamente en caridad. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ¿Acaso temen entregar caridad antes de cada consulta? Si no lo hacen, y Allah los perdona por ello. cumplan al menos con la oración entreguen el asaque y obedezcan a Allah y a su mensajero y Allah está bien informado de lo que hacen ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ¿Acaso no ves a los hipócritas, quienes toman por aliados y protectores a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah? Ellos, ellos, los hipócritas, no son de los vuestros ni de los suyos, mas juran en falso que son creyentes, a sabiendas de que mienten. اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون Allah ha preparado para ellos un severo castigo. Qué malo es lo que hacen. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين Se escudan en sus juramentos y desvían a los creyentes del camino de Allah. Por ello recibirán un castigo denigrante. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada frente a Allah. Esos serán los habitantes del fuego. y allí permanecerán eternamente. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون el día en que Alá los resucite a todos. Los hipócritas le jurarán que eran creyentes, como se los juran a ustedes, y creerán que sus juramentos les serán de ayuda. Realmente son unos embusteros. اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون El demonio se apoderó de ellos y olvidaron la mención y la glorificación de Allah. Esos son los partidarios del demonio. Realmente los partidarios del demonio serán los perdedores. Quienes se oponen a Allah y a su mensajero estarán entre los humillados. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز Allah decretó que él y su mensajero serían los vencedores. Ciertamente, Allah es el más fuerte y el más poderoso. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون No encontrarás a gente que verdaderamente crea en Allah y en el último día, que quieran a quienes se oponen a Allah y a su mensajero, aunque sean sus propios padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. Allah ha depositado la fe en los corazones de dichos creyentes y los ha fortalecido con su luz. Los hará entrar en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Allah está complacido con ellos y ellos están complacidos con él. Esos son los verdaderos partidarios y defensores de la religión de Allah. Realmente los verdaderos partidarios de Allah serán los triunfadores